Ապրիլյան պատերազմը որոշ զսպող ազդեցություն է թողել հակառակորդի վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարում տեղի չի ունենա, քանի դեռ Արցախը բանակցային սեղանի շուրջ չի նստել։ Վերամշակող արտադրությունը համեմատաբար նոր տնտեսաճյուղ է Արցախում։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարի Մամլա Ասուլիսը նոր ուսումնական տարվա նախաշեմին։ Իտալիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 250-ի նոր երկրաշարժ աղետի գոտում։ Հալեպի հայկական թաղամասերը հայտնվել են ընդդիմադիր զինյալների հրթիռային հարձակումների թիրախում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Օգոստոսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 41 անգամ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 Դուք լսում եք լուրեր։ Ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը միշտ կա, ավելին այն բարձր է։ Այդ մասին հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը Ռեգնում գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Իհարկե, ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը միշտ կա, ավելին այն բարձր է, Հակառակորդի ներկայիս պահվածքը թույլ է տալիս գալ եսրակացության, որ նա դեռ ամբողջությամբ չի հրաժարվել իր մտադրություններից։ Այդ պատճառով ապագայում ցանկացած պահի հնարավոր է ռազմական գործողությունների վերսկսում։ Այնուամենայնիվ ապրիլյան պատերազմը որոշ զսպող ազդեցություն է թողել հակառակորդի վրա։ Դա երևում է նաև նրանց հայտարարություններից։ Եթե նախկինում նրանք ասում էին, որ հաղթանակ կտանեն 3 օրվա մեջ, ապա այժմ նման հայտարարություններ այլևս չեն հնչում, եւ ես հուսով եմ, որ նրանք ընդհանրապես կհրաժարվեն իրենց մտադրությունից, ասել է Լևոն Նացականյանը։ Նախարարը հայտնել է նաև, որ մեծ քանակությամբ աշխատանք է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղում բոլոր ուղղություններով՝ եւ վերապատրաստման, եւ տեխնիկական վերազինման, եւ նոր սպառազինության ձեռքբերման ուղղությամբ, եւ այդ գործընթացը դեռ շարունակվելու է։ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման դիվանագիտական գործընթացը փակուղում է։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Վիեննայում, կյանքի չեն կոչվում։ Վստահության բարձրացման ուղղությամբ ծրագրված պայմանավորվածությունները չեն կատարվում։ Առաջնագիծը մոնիտորինգի չի ենթարկվում, հետաքննական մեխանիզմները չեն տեղադրվում։ Արցախում սեփական ուժերով են ամրապնդում առաջնագիծը, որ ապրիլյան էսկալացիայի բացերը, որոնք ունեցել են, չկրկնվեն, ասել է Թևան Պողոսյանը։ Նա նշեց, որ արցախցիների շրջանում անցկացված սոցիալական հարցման համաձայն մարդիկ պատրաստ չեն զիջումների, ուզում են շարունակել պայքարը, ինչը Թևան Պողոսյանի խոսքով ողջունելի է։ Պատգամավորը շեշտեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորում տեղի չի ունենա, քանի դեռ Արցախը բանակցային սեղանի շուրջ չի նստել։ Թևան Պողոսյանի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղը պետք է պատրաստ լինի ռազմական գործողություններով հարցը լուծելուն, որովհետև ունի Ադրբեջանի պես հակառակորդ, ունենա հզոր բանակ, ապահովի բանակի գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները, ունենա լավ ռազմական տեխնիկա։ Ինչ վերաբերում է տեսակետներին, որ հարցը կլուծվի հողերի հանձնման գնով, Թևան Պողոսյանն ասաց, որ հողերի վերադարձ չի լինի։ Նորեն վերադարձել Արցախից, այնինչ տեսել են վստահություն է ներշնչում, որ մարդիկ հողեր չեն հանձնելու, կորցրածն են վերադարձնելու, նշել է падգամավորը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախում վերամշակող արտադրությունը կարելի է ասել միանգամայն նոր տնտեսաճյուղ է։ Բնակավարի սկզբնավորման ու առաջընթացի մասին է Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ վերամշակող արտադրության մասին խոսելու ոչ մի հիմք չկար Արցախում։ Վերամշակող արտադրություն Արցախը ճուներ նաև խորթային տարիներին։ Սա հատուկ քաղաքականություն էր Ադրբեջանի կողմից նախկին մարզը տնտեսապես Ադրբեջանից կախվածության մեջ պահելու համար։ Բնականաբար այդ քաղաքականության հետևանքով Արցախը զրկվում էր զգալի եկամուտներից, ինչն իր ազդեցությունն է ունեցել թե ժողովրդի սոցիալական վիճակի, թե ժողովրդագրական ցուցանիշների վրա։ Պատերազմից հետո Արցախի կառավարությունը կանգնեց լրջագույն ծրագրի արժեվ վերականգնել ոչ միայն փլուզված տնտեսությունը, այլ արմատապես փոխել տնտեսության զարգացման քաղաքականությունը, ինչի արդյունքում այսօր Արցախն ունի տնտեսության զարգացման կայացած ուղղություններ, այդ թվում փոքր իմիջին ձեռնարկատիրական ոլորտի զարգացման հետ համատեղ կայացավ նաև վերամշակող մասնավորապես գյուղմթերքի վերամշակման արտադրությունը։ Դա իր հերթին նպաստեց ոչ միայն գյուղմթերքի արտադրության ծավալների մեծացմանը, այլ ներքին շուկայում տեղական արտադրանքի կայուն տեղ զբաղեցնելուն։ Նշենք, որ այս տարի Արցախ Արցախում ցանվել է 55 հեկտար բանջարեղեն։ Ցանկատարածությունների մշակման ընթացքին հետևել են նաև գյուղնախարարության մասնագետները։ Տարին բարենպաստ եղել Բերքից գոհեն թե ոլորտի պատասխանատուները, թե հողամշակը։ Երաշտի դեպքեր չեն գրանցվել գառնանացամշակաբույսերն խոսքը վերաբերում բնական աղետներ վերջերս որոշ համայնքներում կարկտահարություն ա եղել բարձրադիր գոտիներումը տենց էական վնաս խոշոր ծավալներով մշակած բանջարեղենը վնաս չի հասցվել վնաս հասցվել է տնամերձ տարածքներին, պտղատու ծառերին։ Գյուղնախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը տեղեկացնում են նաեւ, որ այս տարվանից կառավարությունն ընդունել է նոր ծրագիր՝ նվազագույն կես հեկտար բանջարեղեն մշակողը պետությունից աջակցություն կստանա 200.000 դրամի չափով։ Շահառուների ցուցակը կազմվել է, ընդգրկվել է 140 հողօգտագործող ընդհանուր 196 հեկտարի դիմացել շուրջ 40 միլիոն դրամի աջակցություն է տրամադրվել։ Ծրագիրը դեռ առաջի տարին է գործում, հաջորդ տարին էլ է գործելու Ծրագիրը մատչելի դարձնելու համար հնարավոր է փոփոխության ենթարկվի։ Այս ծրագրով կառավարությունը նպատակ ունի վերամշակվող արտադրության մեջ ապահովել տեղական հումքի անհրաժեշտ քանակը։ Այսքանով հանդերձ տնտեսության այս ճյուղի ներկայացուցիչները հավաստիացնում են, որ պատկերը վերջին տարիներին կտրուկ փոխվել է։ Դրա մասին են վկայում Արցախում վերամշակվող արտադրության առաջատարներից Արցախ ֆրուտ ընկերության տնօրեն Արմեն Ծատելյանի ներկայացրած թվերը։ Այսօրվա դրությամբ ընկերությունն արդեն մթերել է 150 տոննա բանջարեղեն։ 150 տոննա մթերած գյուղմթերքից 100 տոննա լղը տարածքից է, իսկ մնացածը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Էական քայլեր են կատարվել նաև որակի չափանիշները պահպանելու ուղղությամբ։ Ամեն ապրանքատեսակ մտնելուց համապատասխան փորձակնություն է կատարվում։ Ընդհանուր առմամբ վերամշակող արտադրությունը զգալի առաջընթաց է ապրել վերջին տարիներին, բացի դրանից այսօր արդեն հաղթահարելով չճանաչված լինելու հանգամանքով պայմանավորված դժվարությունները Արցախյան ապրանքատեսակները իրենց կայուն տեղն ունեն արտաքին շուկայում վստահեցնում է Էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսության զարգացման քաղաքականության վարչության պետ Բելլա Պետրոսյանը։ Սկսած 2008 թվականից ծավալները ավելացել են ավելի քան 2.5 անգամ ինչպես գործող ձեռնարկությունների ակտիվացման, այնպես էլ նոր արտադրությունների մեկնարկման հաշվին։ Հիմնվելով պաշտոնական տվյալների վրա կարող եմ մատնանշել օրինակ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության դինամիկան, որը արդեն վստահ իր տեղն է զբաղեցնում նաև արտաքին շուկաներում։ Բելալալայան այսօր Երեք նոր ուսումնական տարվա նախաշեմին Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասերյանը հravirել էր մամլո ասուլիս։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախի կրթական համակարգն իր բոլոր աստիճաններով հանդերձ պատրաստ է նոր ուսումնականին, հայտարարեց Սլավա Ասերյանը։ Կատարվել են բոլոր այն նախապատրաստական աշխատանքները շենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներն ավարտվել են, ձեռք են բերել անհրաժեշտ դասագրքեր եւ դասագրքերն արդեն բավականից կառակվել դրոշներ, ինչ կան դասագրքեր հրատարակվել են, մենք արդեն ձեռք ենք բերել, տրվել են մեթոդական հանձնարարականներ, ուսումնասիրող առարկաների նկատմամբ դասարանների եւ այս օրերին ընթանում են նաեւ ավանդական օգոստոսյան խորհրդակցությունները գրթության ոլորտի աշխատողների համար։ Հանրակրթական դպրոցների թիվը մեկով նվազել է։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ աշակերտների թվի կտրուկ նվազման պատճառով Շուշիի Մուրացյանի անվան ավագ դպրոցը միաձուլվել է Խաչատուր Աբովյանի անվան հիմնական դպրոցին, ձևավորելով մեկ միջնակարգ հոսքային դպրոց։ Նախարարը պարզաբանեց նաև Թալիշի ու Մատաղիսի դպրոցների գործունեության մասին հարցը։ Մադասի դպրոցը գործում է Թալիշը դպրոցը ներկայությամբ չի կարող գործել։ Նախատեսում է, որ այն սկսի գործել Ալաշանտ տեղամասում, նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն կատարվում են։ Ճիշտ է փոխհատիվ սովորողները, բայց բոլոր դեպքերում այդեղ այդ դպրոցը գործի, իսկ որտեղ որ բնակավայրերում որ տեղափոխվել են, նա կշարունակեն այդ բնակավայրերում։ Միջև եթե արդեն անվտանգություն ապահովի, անհասկաց Թալիշները պետք է սովորեն Թալիշում։ Այս տարի ուսումնական պլաններում որոշակի փոփոխություններ են մտցվել, նշեց նա։ Փոփոխությունների թվերի մի մասն արդեն հայտնի է, մի մասն էլ դեռևս բարձաբանման կարիք ունի։ Մեծ փոփոխություններ չկան, բացառությամբ 12-րդ դասարանի, որտեղ մտցվել է Նախնակազմի վրական պատասխան առարկայի շարունակական ուսուցանումը եւ նաեւ 13-րդ դասարանի նկատմամբ որոշակի փոփոխություններ է կատարում առարկաների ընդունության առաջին եւ երկրորդ կիսամյակի որոշակի առանձնահատկություններ, որոնք առաջիկայում կբարձրանվեն եւ կներկայացվեն դպրոցներին։ Նոր ուսումնականում մոտ 2600 առաջին դասարանցիներ են կունենալու նշեց նախարարը, անդրադառնալով նաեւ նախադպրոցական կրթության ոլորտում իրականացված աշխատանքներին ու արկա խնդիրներին։ Դրանց մենք կանդրադառնանք մեր առաջ աղջիկա թողարկումներում Յուլիա Վանյան այսօր Միջազգային լրահոսից Իտալիայի ազգային հրշեջ ծառայության աշխատակիցներին, որոնք որոնողական փրկարարական գործողություն են իրականացնում, լույս օգոստոսի 24-ի գիշերը երկրի կենտրոնական մասում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի գոտում, արդեն հաջողվել է փլատակներից դուրս բերել 215 ողջ մնացածների։ Այդ մասին հռոմում անցկացված ճեպազրույցի ժամանակ այտնել է ծառայության ղեկավար պրեֆեկտ Բրունո Ֆրատազին։ Նա ճշտել է, որ հաջողվել է 200 մարդու կյանք փրկել Ռիետիի մարզում եւ եւս 15 հոգու Մարկեի մարզի տարբեր բնակավայրերում։ Ֆրատազիի խոսքով ներկայումս տարերային աղետի գոտում աշխատում է Հրշեջ ծառայության 2027 աշխատակից, որոնց տրամադրության տակ կա 400 միավոր Հրշեջ հատուկ տեխնիկա։ Այսօր Իտալիայի կենտրոնական մասում Ամատրիչե քաղաքում տեղի ունեցել 4 ու 8 մագնիտուդով նոր երկրաշարժ։ Այդ մասին հայտնել է Եվրոպա միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնը։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնն ընդամենը 5 կիլոմետր էր հեռու քաղաքից, օջախը գտնվում էր 10 կիլոմետր խորության վրա։ Բելարուսում սկսվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խաղաղապահ ուժերի համատեղ վարշանքների ակտիվ փուլը։ Անխախտ եղբայրություն 2016 վարժանքները օգոստոսի 23-ից 27-ը տեղի են ունենում Բելարուսում։ Դրանցում գործի ընդրված ՀԱՊԿ-ի անդամ բոլոր վեց պետությունների զինված ուժերի, ներքին զորքերի եւ ոստիկանության մինչեւ 1.5 հազար զինծառայողներ, ինչպես նաեւ շուրջ 300 միավոր ավիացիոն, զրահատանկային եւ ավտոմոբիլային տեխնիկա։ Ուժերի մի մասը համատեղ գործողություններ կիրականացնի գիշերային ժամերին, գիշերային տեսունակության սարքերի եւ հետախուզության միջոցների կիրառմամբ։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերականգնման ընթացքում, որին ուղղված են Մոսկվայի ջանքերը, հարկավոր է հաշվի առնել եւ փոխադարձ շահերը եւ իրական իրադրությունը։ Ռիանովսիի փոխանցմամբ այս մասին օգոստոսի 25-ին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով հարաբերությունների կարգավորումը մեկ օրվա հարց չէ, շատ դյուրին է հարաբերությունները փչացնելը։ Դրա համար մի քանի ժամ է հարկավոր, ինչպես պրակտիկան է ցույց տալիս։ Ցավոք սխալներն ուղղելու, եթե դրանք սխալներ են, հարաբերությունները նախքին մակարդակին հասցնելու համար շատ ժամանակ է հարկավոր, հայտարարել է Զախարովան։ Հալեպի հայկական թաղամասերը չորեքշաբթի ընդդիմադիր զինյալների հրթիռային հարցակումների թիրախում են հայտնվել։ Սիրիայի հայ ավետարանական համայնքի նախագահ Վերապատվելի Հարություն Սելիմյանի տեղեկատվությամբ հրթիռների հետևանքով մարդկային կորուստներ չեն եղել։ Նա հավելել է նաև, որ Հալեպի հայկական շրջանակների համար չորեքշաբթին շատ ցաներ օր է եղել։ Նա մասնավորապես ասել է. Այսօր բավական դժվար օր էր մեզ համար, եւ երկու հրթիռ ընկավ մեր եկեղեցու մոտ։ Դպրոցի վերին հարկում մեծ թվով երեխաներ քնություն էին հանցնում, եւ նրանք հրաշքով փրկվեցին։ Սելիմյանը, ով հրթիռակոծությունից անմիջապես հետո հասել է դեպքի վայր, նկատել է, որ հրթիռները մեծ նյութական վնաս են պատճառել։ Հալեպի տարբեր շրջաններ եւս ենթարկվել են ցաներ հրթիռակոծության, ինչի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, տասնյակ քաղաքացիներ վիրավորվել։ Մշակութային կյանք Ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի Թևանիկ ֆիլմն ընդգրկվել է Գլենդելի միջազգային կինոփառատոնի մրցութային ծրագրում՝ լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում։ Այս մասին տեղեկանում ենք ֆիլմի Facebook-յան էջից։ Կինոփառատոնն անցկացվելու է սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 5-ը, Թևանիկը ցուցադրվելու է հոկտեմբերի 4-ին։ Նշենք, որ Հայաստանում ֆիլմի պրեմիերան կայացել է 2014-ին։ Ֆիլմը 3 մասից է՝ 3 պատանիների, Արամի, Աստրիկի եւ Թևանիկի ճակատագրերի դրամատիկ պատմությունն է, որոնց միջոցով ռեժիսորը փորձել է պատմել պատերազմական իրավիճակում հայտնված հայկական փոքրիկ գյուղի մարդկանց, նրանց սիրո եւ անznազողության մասին։ Ֆիլմը ստեղծվել է Արնոլդ Աղաբաբու Ջիբովի Թևանի կինոսցենարի հիման վրա։ Սցենարը շարունակել է Կարինե Խոդիկյանը, երաժշտությունը գրել է Յոնաս Յուրկոնասը։ Նշենք, որ Թևանի ֆիլմն արդեն արժանացել է մի քանի մրցանակի։ Թուրքիայում համշենահայերի հայտնի Վովա երաժշտական խմբի անդամները տարբեր սպառնալիքների են ենթարկվում, մեղադրվելով համշենի տարածքում հայամետ քարոշչություն իրականացնելու համար։ Այս մասին Facebook-յան իր պաշտոնական էջում գրառում է կատարել խմբի հիմնադիրներից Հիկմետ Ակչիչեքը, որը միևնույն ժամանակ խմբի մենակատարն է։ Նա նշել է, որ իր եւ իր համախոհների նպատակն է նախ եւ առաջ պահպանել ու ապրեցնել համշենի մշակույթը եւ լեզուն, եւ որ ինքն այն մարդկանցից մեկն է, որն անձամբ է ապրել ու զգացել հարազատ մշակույթի ոչնչացման վտանգը, ինչի արդյունքում էլ 1996 թվականից հետաքրքրվում ու ակտիվ գործունեություն է ծավալում ի նպաստ մայրենի լեզվի ու մշակույթի տարածման։ 2005 թվականին ես եւ ընկերներս թողարկեցինք Վովա երաժշտական ալբոմը, որը Համշենի Բարբարով ձայնագրված առաջին ալբոմն էր աշխարհում։ 2011 թվականին բացել ենք Հադիկ կազմակերպությունը, որի նպատակն է պահպանել ու ապրեցնել Համշենի մշակույթը։ 2014-ից սկսած Համշենի Բարբարով հրատարակվող Գոր ամսագրի խմբագրակազմի անդամ եմ եւ ամսագրի պատասխանատուն։ Համշենի լեզուն եւ մշակույթն ուսումնասիրելու եւ տարածելու շրջանակներում մշակութային ոլորտում բազմաթիվ կապեր, հարաբերություններ եմ ստեղծել։ Դրանց թվում նաեւ հայաստանցի մի շարք գիտնականներ են մշակութային գործիչներ, ինչպես նաեւ հայրենիքից գաղթած եւ Ռուսաստանում ու Աբխազիայում բնակվող քրիստոնյա համշենցիները։ Մեր աշխատանքը հայրենիքի դավաճանություն, միսիոներականություն որակելը պարզապես ռասիզմ է։ Իտալիայի Ռիմինի քաղաքի Ներիկոնայի դահլիճում օգոստոսի 23-ին կայացավ իտալացի լրագրող Ջիան Միկալեսինի Լեռնային Ղարաբաղ պատերազմի վերադարձը վավերագրական ֆիլմի շնորհանդեսը։ Միջոցառումը կազմակերպել էր Խաղաղության եւ Ազատության միջազգային կենտրոնը Ռիմինիի 37-րդ հանդիպման շրջանակներում։ Ցուսադրությունից առաջ ողջունի խոսքով հանդես եկան Իտալիայում Հայաստանի դեսպան Վիկտորիա Բաղդասարյանը, ֆիլմի հեղինակ Ջիան Միկալեսինը եւ խաղաղության եւ ազատության միջազգային կենտրոնի տնօրեն Ռոբերտո Ֆոնտոլանը։ Դեսպան Բաղդասարյանն իր ելույթում շնորհակալություն հայտնեց ֆիլմի հեղինակին Արցախի, ինչպես նաև հակամարտության գոտում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ապրիլյան ագրեսիայի մասին ճշմարտությունը ներկայացնելու, ինչպես նաև միջոցառման կազմակերպիչներին դեսպանության հետ սերտ համագործակցելու եւ ֆիլմի շնորհանդեսը կազմակերպելու համար։ Դեսպան Բաղդասարյանն ընդգծեց, որ Ջիան Միկալեսինի ֆիլմը ոչ միայն ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարի պատմությունը, այլև կոչ է անում անտարբեր չլինել մարդկանց ու ժողովուրդների հանդեպ իրականացվող խտրականության ու բռնության հանդեպ։ Մարզասերների համար Ռուսաստանը ներկայացնող Կարեն Խաչանովը թենիսի ԱՄՆ-ի բաց առաջնության որակավորման երկրորդ փուլում 6-4-6-3 հաշվով հաղթել է իսպանացի Ադրիան Մենենդես Մասեյրասին։ Որակավորման վերջին փուլում 20-ամյա թենիսիստի մրցակիցը կլինի հարավաֆրիկացի Նոահ Ռուբին։ Որակավորման երկրորդ փուլը հաղթարել է նաև ԱՄՆ ներկայացնող Ալեքսանդր Սարգսյանը, որն ուժեղ է գտնվել ֆրանսիացի Կվենտին Հալիսից 7662։ 26-ամյա Սարգսյանի հաջորդ մրցակիցն է բրազիլացի Գիլերմե Կլեզարը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 32-ից 37, լեռնային շրջաներում ցերեկային ժամերին 27-ից 29 աստիճան տաքություն։